Glasovi preko ograde. ARGH 2021. Plator Ulčinaku. Mi smo kao drveće. Mi smo kao drveće. Izlazimo iz mira i daleke, neodlučne zore. Odajući lišće, duboko se mešajući sa zemljom, suncem i njihovim ciklusima. Vetrovi su naša patnja, mora naši snovi – a okolinost naše misli. Uvek utočište drugih stvorenja i uvek tu, dok nam se podčinjavaju i zatim odlaze. Možemo da okupiramo, ali to ne činimo. Umesto toga osposobljavamo sreću, prisustvo, vizije, iluzije, slobodu stajanja i osjećanja pod utiskom pravila, kontemplacije i lepote koju beleži. Nebo je naša projekcija i njen odraz – Gomilamo impozantno oštećene običaje i ispuštamo istinsku inteligenciju. Krijemo se u svojim granicama, ali se onda odmičemo od bilo kog koncepta osim odolevanja. Divimo se dinamikama drugih života i odajemo im počast dok proleću, poje i obavljaju druge dužnosti. Pretvaramo se u subtilnosti kohezije i zaposedanja i puštamo sve umesto da nas drži ono bez čega ne možemo da živimo. Mi smo kao drveće, plačemo veoma, veoma duboko i volimo izvan svakog sadržaja. Stranac Da li ti nedostajem stranče? Da li si tužan kada me više tu ne vidiš, tačno tu i tada, gde bi nam se svakodnevno putevi ukrštali pre nego što iščeznemo privučeni ambisom odvojenih odredišta – ambis samo nanete misterije i plitkih dnevnih uposlenosti? Misliš li uopšte na mene? Razmatraš li da li uopšte još uvek mislim na tebe, kada sada prolaziš pored istog mesta i više me ne viđaš kako nosim svoje krajnje ciljeve po inventivnoj navici? U vrlini svih neobjašnjivih moći subtilnih slojeva inherencije verovao sam tvojoj inteligenciji i čulima, kada sam izvršavao tu naviku preciznošću jezika koji nije izgovarao reči, niti se mešao u zakone tela i predmeta, već izduživao kontemplacije u beskrajne kolonije bića iz snova. O kako se samo vesele kroz inteligentne oči tople vode večernjeg okeana te beskrajne kolonije bića iz snova, jer nedostaješ mi stranče. Tužan sam jer te više ne viđam i mislim na tebe čak i svakodnevno, kada se vratim na isto mesto, samo da bih se nasmejao pred neizmernom slobodom njegove praznine, tvog nemog tečnog pamćenja. Da li se i ti nasmeješ na moju uspomenu stranče? Misliš li da sam ti bio izvor bizarne sreće isto kao ti meni? Misliš li da si me izneverio kao što sam ja izneverio tebe jer nikad nismo dozvolili našim pogledima da nas odvedu tamo gde je trebalo? duboko unutar nas u raskoši naših klisura, gde bismo nudili suštinu, svetlost sunca, uzavrelost i zvukove, a senke naših tela bi nas sve to igrale. Izvan igre zabave, istina je. Iskoristio sam te stranče da nahranim svoju nezajažljivu maštu dok pleše nebrojene legione misli i stvara neviđene stvarnosti iza opadajućih pokreta očnih kapaka, sve do dahova prenesenih u prostor poput vatrenih lopti koje ceremonijalno klize mimo okeana. Video sam da si imao moćna krila stranče koja mi se činilo da bih mogao da posedujem i da se o njima veoma dobro staram u okviru mog dara da volim beskonačno i letim do kraljevstva izolovanih utisaka i blagosti, jer sam morao da dođem do kraljevstva koje sam nasledio od samo par njih u istoriji – Sada kada gledam svet kako se kotrlja apsolutno bez ikakvog iznenađenja, pitam se da li ti nedostajem stranče ili da li sam ikada u tebi uzbrukao nezamislive strasti. Eleana Žako, Amnionska kesa Moja baka imala je veliku torbicu od svog mesa na leđima. Prvo sam greškom mislila da je kengur koji je putem genetske greške rođen sa torbicom na leđima umesto napred, pored stomaka – Tu je odgajala svoju decu, unuke, a kada su došli pravnuci, njena torbica se skupljala i skupljala. Postala prozirna i usadila se u matericu zemlje. Epilog Sahranili smo je bez epitafa, bez urlika čoveka ili zveri, bez venaca. Nije bila pokrivena zemljom, već sivim peškirom, improvizovanim pokrovom obezbeđenim od strane nekog prolaznika, nepokrivenih njenih krupnih zelenih očiju – Mačka je želela da ostane anonimna, kao i prolaznik koji je pohrlio da je prekrije, praveći omaž mrtvim bićima. Julija Enkelana Bezbedno mesto Probala sam da satrem mekoću svog sećanja. Probala sam da prekrijem srce različitim tkaninama, nekim previše tesnim, nekim previše širokim. I promenim ritam njenih otkucaja i ignorišem teške zalaske sunca i kišna popodneva koja vrište tražeći dodir. Probala sam da pretvorim samoću u lični brend, da ostanem sabrana, nikada ne plačem, nikada ne tražim pomoć, nikada ne pronađem komfor u onome čega više nema. O Bože, vrisnula sam iz zadovoljstva i nemoći, ponekada i jednog i drugog u istom tonu, ponekada osramoćena. Moje ruke su postajale bezlične, vrisnula sam, požuda, sebičnost, potreba, sano ljubavi – O Bože, preživela sam. To leto samoće i požude i sledeće. Probala sam da dođem do bezbednog mesta gde me ništa ne može povrediti. Probala sam da satrem sve što i dalje žudelo da postane prah, sve što je moglo da žudi. Probala sam da ne tugujem, probala sam da ne tugujem, probala sam. Stigla sam na svoje bezbedno mesto. Šta sada radim? Plava bujica – Svaki put kada se malo napijem, objavim sebi da si moja jedina ljubav. A ogrlica sa staklenim plavim srcem koju ponekad nosim oko vrata, naivan je pokušaj da samu sebe ubedim da fizički postojiš. A pesme koje pustim u svoje slušalice vrate me u one godine kada je tvoja ljubav bujala, ispunjavala moje oči, moj san, svesku za sveskom, jutro za jutrom. One godine kada meso još uvijek nije postojalo – kada je sve moglo da poplavi u trenutku, plavom svetlijom od mog staklenog srca, kada su se naši pogledi dodirnuli u neodređenoj tački u vazduhu, one godine koje još uvek nisu bile u ruhu pamćenja, ovo tečno sećanje od kojeg mi koža bridi, a oči se smeju, ogoljenost stvari pre nego što postanu nostalgija i kodifikovana mesta i ogrlica sa staklenim plavim srcem oko tvog vrata. Arti ljuši, psalam. Ništa ne počinje ako ne može da se završi na tebi. Ništa ne može da se završi ako ne može da počne od tebe. I šta je iznad, a da je nalik onom ispod? I šta je ispod, a da je nalik onom iznad? I šta je unutar onoga što diše napolju? I šta je izvan onoga što diše unutra? To si ti, prva ljubav prva reč ljubavi koja trubi od šestog dana. I molim se da svaki otkuca iz srca bude obožavanje tebe. I molim se za nasušni hleb, tok reka, za zdravlje. I molim se za blagost, mudrost i pravdu. I molim se za oprost grehova neprijatelja mojih, bilo da znaju šta rade ili ne. I molim se za čistotu, dahom, vodom ili vatrom, svejedno. Za milost se molim za strpljenje, skromnost. Molim se da mi pružiš snage da se suočim sa iskušenjima tvojim i ne balavim po moralnim lavirintima koje su izmislili reptili. I molim se da ne priđu ni blizu senkama drva života. Molim se da otrgneš od mog bića korene mržnje, zavisti i straha. Molim se za svetlo. Molim se da sutra ima jednu letargiju manje, pesmu ili drvodelju više. I na kraju, negde se molim, na ovaj ili onaj način da postoji više duša koje poje ovu molitvu. Delfini i nacisti Ne jedi svoje nokte, čerko. Ponekad je dovoljno pušiti cigaretu na balkonu i da prvom prolazniku poželiš samo blagoslove. Malo prilezi, baš tako. Pomisli koliko života je prošlo uzalud zbog ljubavi i apatije – Prokledstvo koje si bacila na onaj zalazak sunca nije prevrnulo sunčevu kočiju i nije naročito uznemirilo san despota. Ništa se ne menja, ti po najviše. Okružena slatkoćom tame i depresije, posmatraš zvezde, znaš da je beskorisno da one broje tvoju zbunjenost i ožiljke. Odjednom se uželiš pečenog kukuruza i dobre rakije, ali ne poklekneš. Zakoračiš na Sims, nasmeješ se i zalepršaš. Maklena Nika. Umreti prelepo. Svaki trenutak koji beži umire u prašini prošlosti, koja te obmotava kao ravnodušni oreal sećanja. Trenuci progone jedne druge u uzastopnom lancu smrti, dok moje vreme bije prelepe bitke sa smrću. Moje vreme traži tebe u samom sebi u ovom trenutku, ne kasnije, jer nikada neće moći da reprodukuje mene, onu mene u mom vremenu, zarad vremena stvari. Definitivno bit ću veliki lažov ili manipulator ako budem čekala na tvoje vreme. Moje vreme bit će vrlo dovoljno, sve do moje poslednje smrti. Umreti prelepo. Elan Vital Oboje vrlo dobro znamo koliko smo žalosni u ovom životu. Pripijamo se lažnim neuronima hedonizma koje bilo kada možemo lako reprodukovati ili izmisliti, Oboje vrlo dobro znamo koliko nas je ovaj život skrhao. Noktima se kezimo jedno drugome. I duhu, mesu i duši koju imamo za nas. Mi smo blaženo žalosna bića. Mi smo zajednice savršenih molekula za nezadovoljstvo i neispunjenost. Mi žalosno filozofiramo o životu, erosu i ljubavi. Mi osjećamo bespomoćnost potrage za tim nečim što nas ostavlja besane svežim noćima. Ali mi imamo žalosni elan vital – bića koja žele da prežive večnost. Elona Čulić, ego. Uobraženost i arogancija prema lepoti će nas ubiti. Pomisao da ćemo imati sve za čime žudimo kao što i zaslužujemo. Nestrpljivost da imamo sve i to odmah. Nezahvalnost prema onome što nam je dato i oduzeto. Nemati kome uputiti molitvu, onima koji nemaju drugog Boga do sebe. Opravdanja koje se koriste da bi inscenirali naše živote za prolaznike će nas ubiti. Taj život koji otelovljavamo i o kojem ne možemo da govorimo. Život će nam se osvetiti zbog poricanja postojanja, zbog stavljanja manifestacije u lance. Poezija će nas ubiti, ona koju smo ukrali u stranim baštama, ona koju smo sakupljali da bismo podstrekivali ego, ona koja nije, ali za koju stremimo da postane, ona koja prigušuje vatru metafore varnice. Reč koju ne izgovaramo i ne pišemo će nas ubiti, jer se plašimo istine. Sloboda će nas ubiti, iluzija velikog čoveka, onog koji je više od mesa i kosti, onaj koji je više od otiska stopala i senke. Molitva koju ne izgovaramo danas će nas ubiti. Oni koji žive sami. Oni koji žive sami su plašljivi. Oni kroje svoj život prema usamljenosti i kuvaju kao da je za usamljenost. Ni komadić manje, ni zaloga i više. Sami zakopčavaju svoje haljine, prvo proklinjući raj ili pakao, zatim slave. Niko im nije bio potreban. Oni koji žive sami su plašljivi, postavljaju prelepe stolove i kuvaju slasna jela, kao za praznike, i sedaju da jedu sami, uz svoju omiljenu muziku u pozadini, ili još gore kada su nostalgični, skroluju niz digitalne zidove života svojih prijatelja. Oni koji žive sami su plašljivi. Ne plaše se mraka, ne brinu se zbog spaljenog dezerta u rerni, ne brinu se zbog gomila nesloženog veša ili odloženih sastanaka uz kafu sa prijateljima. Dobro se osjećaju sami. I toga svesni naviknu se na izostanak nekog drugog tanjira na stolu – neke ruke koje zakopčava haljine, neke ruke koje nežno miluje kosu pred spavanje, neke ruke koja pegla nabore zamornog dana. Oni koji žive sami su plašljivi, sami odlaze u šetnju u parku, koračaju sasvim sami, razgovaraju sami sa sobom, razmatraju sa sobom kojim putem moraju da krenu i na kraju njime pođu sami sa sobom. Leže na travi i čitaju, na primer, 232 strane knjige – bez da sami sebe prekinu. Oni koji žive sami su plašljivi i najopasnije je u njih se zaljubiti. Ilir Paja čeka tamo na polju. Umorna raspala bušilica u venama vetrova, istrošena, bušilica slomljena do srži kosti, sažvakana kroz mistrije i skele gradilišta. Ako nebo mora biti zaglavljeno gore u liftu za kabinu, širi se tamo ispod zemlje. Kiše se prosipaju iznad nje kao dobrovoljna žrtva sa visine vodomeđe. U nevidljivosti telefonskih kablova ljudski glas nije bio iskljucan kao što to ptice rade. Skače iz oblaka kao vitez, pada sa njihovog postolja kao jesen, junak Don Kihot. Stavlja na svoja ramena drveni okvir kamina, sakriva palme u kiše – Znam da ni lišće nije milostinja. Čovek vezuje svoje noge lisicama od pertli, dok mu ruke bivaju odbačene od tela. Na polju plastovi sena su udarci plodnosti, jer se zemlja skuplja kao beba. Ledena belina širi se u sumrak. To su mišići raja, gnevno ovekovečeni. Raj čeka tamo, na polju, Čak i meso je nevidljivo, dozvoljeno izvan prevare, tartifa i strasti Don Juana, ali u visinama ostaje žena. Raj razmatra svako očekivanje, ali čoveka raj i dalje udara, što može da oseti svaka pernata divljač. Kratka pesma godišnjem dobu. Proleće je. Nigde se ne čuje glas neprijateljstva. Gostoprimstvo je kašičica raja sa kapima rose – U nebesima zvezde počinju da iziskuju ovu neskinutu košulju noći. Bez zvuka gusenica na tlu iskopava raj, zvezda izgleda kao vilinski svetac. Proleće, april boji obrvu meseca. Krivi se kao pomračenje sunca, nebesko telo koje sedi na kolenima u poljima ispunjenim nostalgijom, u grlu prvih lasta, Noći se približavaju rukama buketa gde između latica i zvezda prsti boje vazduh vrhovima prstiju od polena. Zemlja spava na drugoj strani, naopako uzorana. Otvoreni ožiljci samo su ispunjeni vetrom, kao obala talasima. Sada sunce i miris svežeg hleba. Cveće i latice kao prednje jedro pozivaju vetar da bude njihov brod. U bašti svici se igraju ćorave bake – dok deca tresu grane dana dužih od prvog ukusa voća. Svi muškarci bi voleli da su šume stamenog drveća, dok ih vetar kao žena privlači korenima, a nebo boji zvezde iskušenjem njihove smole. Proleće, smola ta naša krv, jer raj je plodno tle. Proleće obrezuje suvišne grane neba. Grana loze slomljena je kao ljudski ud posle nesrećnog slučaja – Očevo drveće u bašti sagledava posledice migracija sinovaca i bratanica kroz zemljano tlo. Dok padaju, njihove poze prema korenima izgledaju kao kosti zemlje, koje još uvek veruju u vaskrsenje. Ali drvo ne može biti zamak koji se može sagledati i osvojiti. Vreme je da se iseku dugački nokti zime. Kao ruke učitelja koje oplodi golo drveće lišeno raja, Mesec obrezuje suvišne noći, a ljudsko telo se rađa ujutru kada se seku grane, obrezane do kostiju meseca. Ovog godišnjeg doba njihovog podkresivanja dan se lenjo pomalja preko neba. Ljudski rod i dalje nije obukao nebo. Entela tabaku. Četiri izazova. Vatra. Da li si probala da gurneš svoju ruku u plamen? Dodiruješ drvo za potpalu dok polako sagoreva, odbacuješ žarice svojim prstima, a onda ih držiš čvrsto u svom dlanu i osjećaš miris oprljene kože i cvrčanje spaljivanja mesa, isparavanje krvi koja se suši u venama, osjećanje kako se kosti razlažu dok ih usisava srž. Da li si probala? Voda. Da li si probala da razbarušiš svojim prstima sneg preko smrznutog mora, razneseš tanki sloj leda, zatim uroniš svoju ruku duboko u hladnu vodu i osetiš kako trne tvoja sve plavlja koža, kukanje mesa koje se povlači, otežavanje krvi koje čvrsne u venama, osjećanje kako kosti pucaju dok ih usisava srž, da li si probala? Vazduh. Da li si probala da mašeš rukom u znak pozdrava s Bogom? Polako u vazduhu teglila svoje prste, ispunjavala dlan vetrom, onda ga puštala da prođe mimo tebe i osjećala sušenje provetrene kože, žudnju mesa koje otpada sa vrhova prstiju, spuštanje krvi koje odlazi na dole, slabljenje kostiju dok ih usisava srž. Da li si probala? Zemlja. Da li si probala da kopaš svojim prstima tvrdu zemlju u proleće? Grebeš prvi sloj vrhovima svojih prstiju, onda praviš sve veću i veću ruku i osjećaš spaljenost kože koja puca, probijanje mesa koje se otkida, oticanje krvi koja ističe iz vena, napuštanje kostiju dok ih skuplja srž. Da li si probala? Da li te boli? Akulturacija – Niz promena u kulturnim običajima, ideje, reči, vrednosti, norme, ponašanja institucije, koje su rezultat direktnog i kontinuiranog kontakta između grupa različitih kultura, posebno putem migratornih kretanja ili ekonomske razmene. Koliko puta sam se ovuda prošetala, duž ove reke, ocrtala sam njen tok, igrala sam se sa decom, bila sam poljubljena, sedela sam i ovlažila stopala – Nagnula sam se da vidim njeno mračno korito. Prišla sam divljim guskama, džepova punih hleba, i nenamerno sam uplašila njih i penzionere koji se plaše stranaca. Hodala sam, hodala sam i stigla sam do njenog ušća. Primetila sam njene najbolje prizore i uvek sam se vraćala istom stazom uzbrdo prikupljajući ono što je preostalo. I tu teče, tu uvek teče neka druga reka uzvodno. Anton Bido Povređene knjige Stare knjige na trotoaru leže u nizu, kao ranjeni vojnici u poljskoj bolnici. Autogrami Nečitljive tetovaže na ostareloj koži. Čitaoci, kao medicinske sestre, nakon poslednjeg bombardovanja odvode bogalje kući, da ne umru od novih rana. Klavir i ogledalo, vrišteća duša i noć koja čuje, hladno je i tamno, komadi leda hodaju, oni prate njegove korake. Ti sediš obuzeta bolom, pod žalosnim vrbama, ljubeći i grabeći zelenu milost zaslepljujućeg sunca. Klavir zavodi, izluđujući te na trenutak, Želiš da pratiš glas, ali se ubrzo pokaješ. Bolje da staneš. Ti ga pričvrstiš, odmeriš, položiš, upiješ. Na trenutak, za život, za vek i godišnje doba. U delirijumu, pokidana, krvareći od glave do pete, traka je pokidana do krvi u njenom telu. Njegovi nokti na rebrima, njegovo biće koje se cepa, krv koja ističe kao dan – nikada nam se ne vraćaj. Manjola Nasi Putovanje Večeras kada se završilo pomeranje časovnika, za 60 minuta ukazala mi se prilika da pređem svoj život dva put, kao haljinu koja je teška za peglanje, na putu ka Americi, negde iznad okeana, iznad te monstruozne šupljine vode i tmine, bila su vrata za povratak, u deo noći, u deo dana, rupa u vremenu gde može da se živi, bez da se to plati vremenom. Ali u nekom trenutku moraćeš da se vratiš u Evropu, u poslednju nedelju u martu, kada se probudiš jednog jutra, možda na aerodromu, i osetiš se kao da su te opljačkali. Most Ovde je most i vidim sebe, kako se preko njega naginjem, voda, drveće, popodnevno svetlo, nabori između kamenja, tamni i mahovinasti, vilini konjici, sićušni povetarac njihovih krila. Pored reke nema žive duše. Most je ovde i ljuljam se u njemu, kao dete u kolevci, koje se uspavljuje da bi raslo, ali ja sam preseg prošlog i ničega, nezgodne prošlosti koja sramoti sadašnjost – Obećanja između redova manje su obavezujuće od izgovorenih. Most je lično ja i ja sam most. Ono što je počelo kao obredno zatvaranje da bi most odoleo, na kraju mi je dalo krutu slobodu da ukoliko to želim, možda se ni ja neću urušiti. Sada kada nosim samo još kamenje. Niko ovuda ne ide, a most ipak i dalje izdržava. Alban Tartari Sutoni Sutoni moje zemlje čuvaju tugu predaka, žudnje migracija i bol odlaska, žalost preostalih udavljenu u šolji kafe. Kao obaranje pogleda, sutoni moje zemlje čuvaju nadu, koja se pomera sa planine na planinu, svakodnevno hrani dobrodošlicu, da će večeras, poslednji autobus, verovatno biti autobus ljubavi pola. Imam pola srca. U tebi i ne znaš. Pola reči nas drži zajedno, pola osmeha, pola meseca na nebu, pola kafe u šolji. Imam pola uma u tebi i oni ne znaju kako se može živjeti sa pola uma, čak ni ludo, čak ni normalno, niti pijano, niti trezno, poluvitalno, poluumrlo. Ovde je ovo, ovde je ono. Pola. Ja putujem kroz sebe i izvan sebe. Dolazim i odlazim. Polu beo, polu crn. Imao sam polu dušu u tebi i ne znam. Eneida Mještri. Živim kod kraj putaša 5 narodnog mraza. Vruće je isparno. Ja sam žena koja plače – Ima onih koje se znoje, onih koji polažu opklade, onih koji kopuliraju, onih blagoslovenih potomstvom, drugi prave strategije za odlazak visoko. I oni odu visoko, sa svojim sumnjama aktiviranim kao klopka za miševe. Niko ne obraća pažnju na mraz kada je vruće. Ja sam ona koja plače, na istom kraju putašu kao drugi ljudi koji se smeju među kojima je nekoliko vrlo važnih ljudi, da posvedoče. Ja plačem nepretencioznošću kurve kada razdvaja noge široko i besramno, bez probiranja, naročito bez da izda samu sebe. Plačem jer živim. Graviram prizmičko vreme, na vesele kalendarske dane, kada svi, skoro svi, stoje drveno u novim uniformama – zakopčani do brade i vulgarno radosni. O, draga moja, dobrodošla, kakva lepa haljina, da li bi da nešto popiješ? Tišina, kažem joj. Pardon, pita me. Bilo šta. Hvala. Oni koji me znaju, znaju da nisam neko ko diže larmu. Podnosim čašicu isto kao što podnosim košmar. Čula sam to, znaš? Šta si čula? To što si sad rekla, podnosim košmar. To sam rekla. Ha, ha, pa mora da sam se kući vratila pijana. Brzo to povučem. Da li sam te uplašila? O ne, ni najmanje. Vidim da praviš šalu. Šalu, naravno, koliko ih samo ima. Kezimo se, učutkujemo se, gutamo, potvrđujemo, mešamo se. Na kraju pravimo šalu. Ako umeđu vremenu nismo umrli, zar ne? Zar ne? E pa živeli. Svi horski kucnemo svoje stremljenja, dok izbacujemo život. Plačem s nadom da će moje suze prizvati arhipelage ustajale duše, starog boga, koji donekle uznemireno, onako namesti guzove u pravom smeru, ali nikada u ovom smeru. Draga moja, pa stuvu moje duše, odgalopiraj do druge zemlje, tamo i dalje postoji umiranje – veseli odlaze, veruju u ljude. Baš kao dete kada igračka za kojom je toliko žudeo stiže na sledećem proputovanju Božić Bate. Drugim rečima nikada ne stiže. Ovde i dalje postoji umiranje. Moje grudi su male. Mala je moja krv da to zaustavi. Ti odgalopiraš. Zaboravi cepanje zore dužice. Ruke poput velova koji umiruju vetrove, a na pupku život se utovaruje na opačke. Moja sumanuta zaprepašćenost pred tvojom kaprecioznom golotinjom, koja povređuje ljubičaste hortenzije ostavljene na mom kuku, kakva navika, i gledala tebe, koliko znam, grančicu punu gladi i čežnje, mirisa karamfilića i cimeta, mojeg celog podnožja, kada sam te dozivala, kada si došao, zaboravi onda sve odgalopiraj odavde. Ovde postoji umiranje. Pre nego što mi dozvole da te vidim, ja ću takođe biti mrtva. Ili u najgorem slučaju, ti ćeš. Elian Tanini Bez interpunkcije Fragment Zatvaram svoje rečenice bez kamička na kraju. Tirana je noću bezželjna – Hodam po ulici Pape Jovana Pavla II. Sa moje desne strane vidim banku sveca, Inteza San Paolo. Predamnom je katedrala Svetog Pavla. Da li je sudbina svesna ovog Pavlovljevskog trojstva? Da li je učitano ili blagosloveno? Čistači metu suve ulice. Podseća me na svrab moje brade ili češkanje redkih dlaka na mojoj glavi. Tri reči i ohrabrenja pojavljuju se ispred mene. Pobuna, refleksija, rekreacija – napisane na limenoj ogradi. Neću da se približim, neću da slomim njihove glagole. Umoran sam od ove bačene tišine, ovog liftovskog muka. Kašika kucne u čašu na stolu. Pored nje pokret kvadranta, dete koje zabavlja lepa majka. Dečaci sa lepim majkama na svojim licima nose prišiveno detinjstvo devojčice, vidno dodirnuto zavodljivošću. Puštam vodu u komšinom klozetu, On gladno govori, uvek sam voleo da stvari vode ljubav, da vode ljubav sa mnom. Dve kartoteke koje se ponovo otvaraju i treća od pozadi. Dok se ja pojavljujem pred njima, intelektualac u mezezu viče u gradskoj šumi. Odakle dolaze ovi morski talasi? Taj fšš je kršenje lišća. Cipele se izuvaju toliko kasno te večeri. Čak spori od sutrašnjeg buđenja – Obojci su bili zaobljeni, štikla prava, grad je ispražnjen od kreativne klime, tama ga okupira, ispražnjena od gubitaka, ovisnosti stvaraju lutalice, vatra želi da obuzme akacije. Govoriti Albancima o zelenoj boji je kao saditi drveće u okeanu, početi iz početka. Sada i kiša govori na limenim krovovima oženjenim svetlošću dana. Ja sam obližnji luster – ja sam govorio. Ja nemam više dana života. Koju nagradu ćete mi dodeliti u mom vremenu? Ljudi se klanjaju dvonožnom biću. U suprotnom dobio bih nagradu od samih bogova. Ćelavi momak je odgovorio, to je štene, trkati se na biciklu svakog dana. Osetiti dah vetra na svojim obrazima nije dovoljno slobode. To je teška masa i sveta masa hodanja. Narodni heroji odlučili su da dovedu još jednog mislioca, 75-godišnjak koji je vozio bicikl umro je od sudara, dok je polako prelazio na crveno. Hoću da puknem, da viknem, jer ne mogu da uradim više od ovoga. Izgradit ćemo vladu na biciklima. Asteroidi udaraju zemlju samo kada bogovi puše cigare. Milost čestica progovara, dok pada na sto kao parče tamne čokolade. Molio sam se zelenom bogu, tražio neke zelene reči, koje bi mi rekle da li su krici deteta pored mene roditelji koji nas odgajaju u dugovima. Da li je neophodno znati koliko ljudi ne žive? Skačemo da bismo postali isti broj tačaka koji smo iskoristili na kraju naših rečenica tokom života. I dalje se ne dodirujemo. I dalje se ne dodirujemo. Zašto tačke padaju sa kišom, kada se svetlo promeni u sivo, crvena stambena zgrada postala je usni otvor – razmetljivo se hvališući. Ko može da popije, uhvati ili prebroji najviše kiše? Pre ili tokom vremena kada smo voleli da nam kiša bude siva? Koliko kapljica smo presreli i prebrojali? Da li je trebalo još? Videli smo vrlo malo, u poređenju sa onim što smo znali, onim na što smo se zakleli. Hteo sam da izađem sa kišobranom – koji nije morao da se otvori. Hteo sam da pljuskam po rupama na putu. Sada pitam se kakva su ova vremena pod kišom, kada razgovor o vrednostima skoro postaje zločin. Ovo su mračni trenuci, kada se jedina vrednost pripisuje obveznicama. Ja sam sintetička životinja. Mi živimo u vremenu kada neki idioti vladaju nad tišinom. Bacam punjač u komšin klozet, puštam vodu. Mart je, Krečnjak se presijava na telima drveća. Belina bije na ulici, mislim širi. Biće proglašena za boga obojenog drveća. Ništa ne učim. Drhtaj plodnosti. Koliko je vremena ostalo za razgovor o udobnim delima? Osim početaka, kiša pada u tirani, tirana pada u kiši. Erina Čoku Čežnja Čežnja za tobom je tu, Hranim je dahom koji ne stiže tvoju toplu kožu. Držim je pogledima koji ne prolaze tvoje daleke pore. Čežnja za tobom je tu, mlada životinja. Šta da radim sa njom? Koja vidi krupnim očima, ne zna da se ljubi, ne zna da se grli, ne zna čak ni da ćuti. Čežnja za tobom je tu, divlja ptica, iako je pustim. Pronaći će te, pojesti tvoje telo, nagristi tvoje kosti – Tvoja vrela krv će je ugušiti. Čežnja za tobom je tu. Stvara se. Sutra. Ne znam šta će biti. Uzima moje telo, moj um, moj dah. Tu je. Dođi. Dođi i uzmi je. Ispovedaonica. Nadam se da se vidimo uskoro, rekao je. Mora da postoji zemlja na mesecu, rekla sam. Zurio je u mene. Prema njemu sam zurila. Oboje smo bili izgubljeni. Hvalili su nas gubitku. Otišao je. Njegove oči su ostale. Otišla sam noseći njegov pogled. Njegove oči su ovde, za sada i njegovo telo. Mora da mu nedostaje ono oči u oči. Otišao je, otišla sam. Njegove oči bile su krađa. Grešna sam, moram da priznam. I kao neko ko priznaje moram da otkrijem. Izjašnjavam se krivom za krađu. Imam li manje ili veće pravo? Treba mi njegovo telo da bih priznala. Mariklena Niklo Prašina i svetlost S vremena na vreme pomalja se biće iz prašine i svetlosti, puno majčinske milosti i melema. Zadihano se približava. Dubok bunar na glavi ona ima. Prostire se sve do materice. Molitve šapuću u mojoj duši, tišina grgolji u mom grlu. Ona se poklanja, otvor bunara zavodi ambisom. Padam sa nepoznatim osjećajem penjanja. Voda lije, svetlo se probija. Rodila si me tako lako, tako tiho. Pitam, a bol? Odgovorila je, on dolazi kasnije. Neke nevidljive stepenice iznad – Niti savladavam puls, niti ruku koju on otvara, zajedno u liniji harmonije koja u sinhronizovanom momentu stvara nečujnu simfoniju, ali nakon razumevanja da je sve meni povereno, ozarim se, dirnuta i ponovo uzdrmana, nejasna. Kako to da sam ja deo ove muzike? Ja i dalje ćutim, čekam, zatečena, ne čujem zvonjavu, samo ponekad, kada mi zrak sunca nacrta, neke nevidljive, stepenice iznad. Gentiana Minga 1. Vremena su uvek odana, a moj hodočasnik pritiska da idemo enteos sa entuzijazmom. Presavite prošla vremena na četiri. Naše nežne zenice će se ukrstiti kad nadolazeći voz žestoko zazviždi na prozoru drugog. Udaljavaćemo se od naših uspravnih tela. Neki životi se smiruju pred kraj – Da bi bio srećan, čovek mora da bude miran, meso i inercija, budući da su ovo vremena kakva jesu. I ja svuda vidim sebe nedovršenu, tamo gde sam rođena i gde idem sada, žena i stranac, paukovo gnezdo, slama na neprijateljskim ravnicama, škorpija okružena plamenom u jazbini, za koju sam mislila da je moja. Treniram da se ne plašim po onome što mogu da osetim i dalje sam pod nekim hladom, oprezna kao gušter. Nema koraka napred, niti nazad. Čekam, a cveće cveta. Oči i usne bele kao slonovača. I stabljike se dižu. Usta bruje stihove. Zbunjuje i uznemirava cveće. Zbunjuje i uznemirava jezik. Izgubljena sreća Videla sam dva mala brata iz Sahela, kako prelaze park sa svojom talasastom crnom kosom. Stariji je pokazao prstom na drugu stranu reke. Bilo je to tamo na šljunku, gde je kao uvenu od svet dalije stajala kuća. Umeđu vremenu drugi je podigao glavu, prema granama magnolije da vidi kućice za vrapce. Nikada tamo nisam videla vrapca. Nekada smo svake subote uveče dolazili iz Magrea, ponekad nedeljom ujutru, Sa niskih zidova s leva na desno visele su svetlucave ljubičice. Najmanji povetarac ljuljao ih je gore dole. Oh, ovo mi je dovoljno da budem srećna, rekoh u sebi. Sada gledaš i ti mene kako ulazim i izlazim kao vojnik. Stanem na kompas da se ispraznim od putovanja. Nikad ne pijem vodu sa fontane. Ljubičaste patke rone u reku, a ja žurim, ne čuvši ništa više nikada. Sabina Vejzaj, izgladneli. O, gde umiru izgladneli. Navikli su da igraju žmurke sa svojim crevima. Izgladneli se rugaju trbušnim krizama i glavoboljama, čak i smevanju i milosti drugih. Bacaju spermu svetlosti preko isušenog stomaka i svaki dan zube stavljaju u prvi plan. Izgladneli se smeju, škripe zubima i hodaju na mraku kao preko mora dok ne svane zora – i iščekuju ruganje sa pojanjem petlova nakon škripe trulog prozora. Izgladneli, o izgladneli. Na buvljacima nose originalnu odeću i šminkaju se kozmetikom pronađenom u smeću, pred razbijenim ogledalom. Izgladneli vode ljubav. A ko bolje vodi ljubav od njega? Oni samo žele da vode ljubav. Oni su u raju izgladneli. Ali u sumrak ih zemlja siluje, blizu šupe, sa dušom koja broji tespih. Budući da nema prijatelja sa kojim bi igrao šah, on određuje sate za plač. Sa podignutom glavom priziva jedinog boga. Nema ni malo milosti, samo slave. Rastrgan suzama u trenucima smrti, on zakopava tespih. Izgladnili su se razišli, nikada se nisu sreli. Ugao gde se začinju zubi, tera ih na različite bezimene načine. Oni ništa ne traže, časovi ljubavi da ne budu kao oni plača – a kada se to dogodi, izgladnelima dojadi da vode ljubav. Nebo čeka da zemlja zastenje i pogasi zvezde. Zubi padaju. Sutra u času plača je kolektivna sahrana izgladnelih. Konačno će se susresti i grad će potpaliti svetla. Neće više biti pasa lutalica. On će postaviti jedinu večeru sa svećama i crvenim tepihom. Nje nema. Sreća. Sreća je kamen temeljac. Nemoj da očekuješ da će je moje stopalo dodirnuti. Niti da bisage na konjima koji pasu duž obala gradske reke u gradu sreći mogu da uključuju tebe. Kada si duboko unutar života, kada ti se kosti sudare i kada jako boli, zato što je duša prenapregnuta, sreća ti možda pokuca na vrata. Kada odlučiš da pocepaš haljinu prevrtljive boje, koju je neko pokušao da nosi, a ti je pohvalila. Srećnija si svakim danom koji izdržavaš, laži najslabijeg igrača kao što si ti. I samo spoznaje je sreća, bol odrasta je takođe sreća, kao i udisanje mirisa mačje glave. I kada te čopor uličnih pasa otprati do kuće, iako si napustila svog psa, to su sreća i bol povratka. U zemlji kada otvoriš vrata, ali ona se uopšte ne otvore, kada glasovi uspomena zaurlaju iz utrobe kao zaboravljeno ludilo, među vekovima sa besmrtnim rđavim rukavicama. Dodir kao strujni udar. Da, ovo je sreća. Napregnuti oblak koji nikako da eksplodira. Mesta koja vidim i mirišem i još nešto što će tek biti izumljeno. Osećajući aromu, bilo telo umireno ili ne, dok se raspada. Kašalj koji meandrira kroz grad kao večiti migrant – Sreća je kada se grad staloži u tišini, a kovčeg blaga sećanja padne sa srca i razbije se. Stomak prazne duše i ostaćete dugo, ali vas zemlja ne može držati. Sreća je bol nemogućeg. Kao nebo i zemlja, kao ljubav i čežnja, kao planina i mesec, kao širenje orgazma ili dima, kao pijanstvo i smeh, kao plač i grljenje, kao razdvajanje i nova strast, kao pronalaženje starog upaljača, sreća. Svaka sekunda koju proživljavaš sa sobom, možda to tako treba. Gorka istina koja ide dotle da pali stomak, dok duša više nestaje u tvoje telo. Andi Mecaj Strah koji tera na smeh Oblačim ovu mrtvu priču Nije da mi je hladno, ali bih mogao da nazebem, a onda ću kinuti, a ako kinem, Tako se pogodi da se prospe još priča. Lisice i vanzemaljci. Mislim da ih se plašim. Ponekad se od straha smeješ. Onda zaplačem, držeći svoju glavu u rukama. Odem u šetnju. Kuća. Raširio sam ruke. U redu. Morao sam nekog da zagrlim. Možda kuću godina koje prolaze. Možda kišu koja želi da ponovo bude oblak ili tog crnog psa gospodina Andona, koji govori tri životinska jezika. Širim ruke, otvaram ih sve više i više, zagrlim svoju kuću pa iščupam iz korena i svuda ispustim korenje na zemlju. Toliko igračaka pada, pada, pada. Toliko bezglavih snova. Armanda Hisa Od mene – Na povratku kući videla sam pacova i potrčala kao luda, zgađena, dezorijentisana, pa sam se izgubila. Pokušavala sam da nađem put, svoj put, onaj koji vodi kući, mojoj kući, kada sam srela planinu. Bila sam iscrpljena od samog gledanja u nju, previsoku i preoštru, previše tvrdu da bi se u nju prodrlo, pa sam morala da se transformišem u reku, da bih prošla svojim putem. Kada sam bila reka, u meni su bile ribe – i deca koja plivaju tokom leta i krvavo kamenje u mom najdubljem delu. I bila sam tako tečno srećna, ali sam morala da žurim nazad kući. Onda sam videla more, u svem njegovom neverovatnom glamuru. Opet bih se izgubila, pa sam se transformisala u vrapca, malog, slatkog i srećnog. Videla sam nešto u daljini i srce me je skoro napustilo. Videla sam kuću, moju kuću, i kada sam bila samo 100 metara iznad svog krova, Anđeo mi je rekao da sam izgubila pravo da se ponovo transformišem. Tako da, draga moja, ako ikada dođeš u moju kuću, uzmi u svoje ruke ovu pticu, pomazi je po glavi, olakšaj joj tugu. Napustiti. Evo me u kući mojih sećanja. Nekada sam se ovde igrala i plesala, živahno i srećno. Nikada nisam želela da izađem, tamo je mrak. Onda sam odjednom čula kvrc. Videla sam ugao drvenog krova, kako je trulio, pripremajući se da se uruši. Krovovi padaju na jesen, baš kao lišće. Onda sam čula mjaukanje, gladne mačke, kroz prozor. Njene oči nisu svetlale u mraku. Njene kanđe nisu mogle da izgrebu vlažnost. Umirala je. Mačke umiru na jesen, baš kao krovovi. Onda su svetla bledela. Svakim minutom koji je prolazio, bila su gašena. Svetla prestaju da svetle na jesen, baš kao mačke. Onda sam videla sebe kako govorim s Bogom svojoj starijoj sebi. Dve sebe se pozdravljaju na jesen, baš kao sećanja. Lindita Arapi Krvava mrlja Zavaliti se u beloj sobi na belim jastucima Oni ulaze, domoroci u njihovim belim vrhovima lobanja, i sede, brišući obrve belim maramicama i piju kafu iz ključalih belih šolja. Pozdravljaju nevestu svu u belom i žele joj potomstvo mraznim belim danima. Onda na gozbu dižu se i kolju belu ovcu. Zidovi I kad bi se zid, dugačak i debeo, visok zid, digao pred tobom, šta bi uradio? Zatvorio bih oči, čučnuo bih i na njega naslonio obraz. Pronašao bih mir u njegovom hladnom spokoju. I kada bi ovaj zid bio smrt, Sokol Čunga Balada za Jasmin – Dok mi je sunce visilo sa ramena, sedeo sam pored mirnog mora, osjećajući nemir, osjećajući večne špijune na mojim leđima. Savio sam se, gorim. Još uvek se čuje samo unutrašnji glas. Zgusnuti glasovi iz MP3-eva su me ogluveli. Glasovi revolucionarnih ljudi osuđenih na ćutanje. Otupeo sam od čežnje onih koje ne može zameniti mobilni telefon – Moja se jadikovka sukobljava sa podrugljivim licem, dame sa štenetom i prosjecima koji žvrljaju mermerne ivice. Pogled na pseudorevolucionare kroz njihove dobro ispeglane kragne probija mi meso, dok LČ prikovan za osovinu zavija i moli za pomoć dete koje je zalutalo moderni boemi koji piju alkohol na palubama tih jahti od nebrojenih hiljada dolara troše mi dušu dok nazdravljaju mom bolu. Rastopio me odsij neonske lampe na kaldrami u ovom srednjovekovnom gradu gde zabrađene starice teše svoje suve vagine dok tračare o vezi za jednu noć svojih unuka. Istrošen, ja kupujem vreme zaborava u konzervi, jer sećanje boli. Nedostaje mi, Nedostaje mi taj miris jasmina. Nedostaje mi taj miris jasmina, još uvek neuprljan znojem civilizacije. Nedostaje mi taj urlajući džez koji opeva moju bedu. Nedostaju mi te vrele suze koje teku niz nevino lice, dok ljubim te usne koje je isušila epoha interneta. Bacila si čini na mene. Ja zavijem kao vetar po pukotinama prirodom ofucanih stena. Ovo je dovoljno, neka život počne. Pomoranđe iz Arte. Zrele pomoranđe na kojima sija rosa. Grudi su devojke koje čekaju na ruku berača. Arlinda Guma. Smrt klovna. U Alepu je juče ubijen kloven. Njegova smrt prikazana je u direktnom prenosu. Razigrani naslovi kao što su Kako se zaista prolepšati spavanjem, Kokosovo ulje za jači koren kose – deset stvari koje žene žele. Lebdeli su pored njegove fotografije u novinama. U Alepo je juče ubijen klovan. Posebne osobine žrtve, crveni nos i naranđasta kosa koji je učio decu kako da se smeju bombama, koji je učio decu kako da se rugaju smrti. Dok je padao, izbečio se smrti. Deca su se smejala, videla njegov pad kao element njegove koreografije – deo tačke koju je izvodio pre bombardovanja, onda su čekala da klovn ustane i nakloni se kao znak zahvalnosti na aplauzu. Dugo su čekala. Čekala tako dugo, još uvek čekaju da se trik završi. U Alepo je juče ubijen klovn. Svi mi na Facebooku smo stavili like, sa istom nonšalancijom kao što je pilot pritisnuo dugme baci bombu. A onda smo prešli na važnije stvari, kao što je, na primer, promena naših profilnih slika. COVID-19 U Atini se dezinfikuje statua Perikla, i to sa dobrim razlogom. Sve te ideje slobode i demokratije u sukobu su sa erom u kojoj čovečanstvo komunicira gifovima. I statua Dante preko mora je videla bolje dane, dobra dva sata ležala je u komi, ošamarana od strane bivšeg profesora komparativne književnosti otpuštenog zbog smanjenja budžeta – sada fizičkog radnika i dezinfikatora statua. U Tirani je neznanom junaku izdata maska kojoj je istekao rok trajanja. Ima lagani suvi kašalj i blagu temperaturu, ali ekipe hitne pomoći zahtevaju lične podatke pre prijema, a on ne zna svoje podatke, budući da je neznani junak. Statua majke Tereze ispred univerziteta bolje prolazi. Izloženost gubavcima razvila je imunitet i šta više – Prazne sale za predavanje su oslobođenje radosnog zujanja koje može dovesti do infekcije. U Francuskoj će Jovanka Orleanka biti spaljena po drugi put. Ništa lično obaveštava predsednik njenu statuvu. Ovo su samo mere bezbednosti. Kroz istoriju duga kosa je bila nosilac virusa. Tako je bilo u doba kad smo te prvi put spalili. Tako je i sada. Volterova statua čuje reči i rezignirano odmahuje glavom – ubeđena da je došlo vreme da se odrekne svoje bitke protiv nje i dozvoli Jovanki Orlenki da slobodno govori iz krematorijuma. U Engleskoj je Šekspirova statua obaveštena da mora da prihvati ideju da će izgubiti voljene osobe. A postoji li neko voljeniji od Julije, statua tužno mrmlja. U Nemačkoj statua Marksa igra šah sa porodičnim lekarom – Za sada ste asimptomatski, kaže doktor statui, da joj odvrati pažnju da bi pojao njenog topa. A u Španiji statua Cervantesa prolazi još gore. Danima je bila klinički mrtva i zatim reanimirana, krenula u transu da prepravlja Don Kihota, ali ovog puta u emođijima, kako naša era zahteva. Spektakli vanrednog stanja džigljaju širom planete – Diktatori su izveli svoje tenkove na trgove za borbu protiv molekularne hemije, tank protiv molekula, statua Perikla gleda, rukama steže glavu, ptice krešteći kljucaju mu žučnu kesu, iz koje su iznikle ideje slobode i demokratije. Ornella Musabeliju, žena. Od žene rođena, žena sam od muškarca postala. Moja majka me je odgajila, a otac moje dece me je napravio majkom. Moja majka se svako veče starala o meni, ali heroj je bio moj otac. Sada kada moje majke više nema, umirem malo po malo svakog dana, a muškarac me vraća u život. Tako da se trudim da odgajim ženu, da odgajim muškarca kako treba. Koreni i suze. Bela mačka hvata sunce, u sivim ruševinama čežnji, istrgnutim iz moje duše, pored drveta koje je zelenelo moju verandu. Oboje smo preživeli, ona od sekire, a ja od njenog bola. Sve što je ostalo bili su njeni krhki koreni i moj plač za njom. To drvo, moja nova ljubav u ovoj staroj kući, nova za mene. Ovde, toliko daleko od mesta gde sam rođena. Sve što sada imam su moje suze i čežnje. Plakala sam nad njenim korenima – Moje slane suze bola ušle su u njene vene kao eliksir ljubavi. Jednog jutra na jednom malom patrljku nalik malom kalemu koji je spajao dve grane, sićušna sadnica pomaljala je glavu. Brinula sam se o njoj kao o svojoj deci. Nadgledala sam njen rast. Sada njene grane drže moje ljubavi, ptice i lišće koje zvižduće, a tragovi mojih čežnji kao hieroglifi koji govore o korenima, negde su ostavljeni među uzdasima i jecajima. Ana Kove, ne pitaj me. Ne pitaj me za ime, moj kapetane. Ja sam robinja, talac, kao i svi ostali. Gusar obučen morem i snovi o pljačkama, strgli su moju odeću. Zgrabio me je za kosu i jedrili smo po njegovom telu, na plimi njegovih strasti, gde beli penušavi talasi vodom zasipaju moju kožu. Ne usuđuješ se da me zaustaviš kad se borim za blago, urlao je. A onda, s perlom u zubima, borio se do kraja. Kada je bez daha zastao, tela obojenog zlatom. Ne usuđuj se da me pitaš za njegovo ime. On je samo gnusni gusar uzavrele krvi, koji lovi zavođenjem i žudnjom – Isto kao što to radi ljubav, moj kapetane, u plavom snu pljačkaša blaga. Trebalo bi da znaš. Trebalo bi da znaš, kada se ponovo budemo sreli, moje oči bit će zelene od čežnje za tobom. Na mojim usnama miris vatre, koji je ispunio moj dah krvlju nemira, spaliće vazduh i čula. Trebalo bi da znaš, kada spustiš svoje vrhove prstiju žmarci će se zapaliti pod mojom kožom, a ruke će goreti preko moje pocepane haljine. Trebalo bi da znaš, kada naše porumenele usne iscede svaku kap iz voća u našoj bašti, grom će udariti naše meso i kosti duboko. Topli južni vetrovi i cikloni vibriraće u našim stomacima i nadjačaće naše glasove. Ti i ja, jedno na drugom, umiraćemo malo po malo trebalo bi da znaš. Ali tamo gde si ti, toliko daleko, kako bi mogao? Manjola Brahaj Metamorfoza Moje reči su se podigle kao duhovi koji glasno ječe, jer ti, strašni Zevse, odbijaš da me sipaš u svoj pehar i popiješ. Moje usne postaju slane od sumraka do svitanja nad morima tvoje kože, jer ti, ogorčeni Harone, odbijaš da me iskoristiš kao mapu za čamac tvog tela. Moje ruke gore u vatrama novog meseca, od oblaka do zemlje, jer ti, egoistični Orfeju, odbijaš da me primiš u svoj zvuk kao notu. Moje telo se kruni, topi od dna na gore – jer ti pomahnitali keopse odbijaš da me poneseš u svoj grob kao kost. Moje srce je u parčićima, a moja sudbina prolazi prokleta kroz sve. Jer ta tvoja ljubav, Adame, ne mogu da je pronađem. Daljine. Hladan i bezobličan, onaj koga volimo. U bekstvu menja putanju, samo da bi se jednog dana vratio kući. Dodir nema miris, ostaje strah sabijen u ljusku – lud za sobom, zaljubljen u sebe, mrtav za sebe, bez roka, bez granice, bez svetla, bez vriska, bez vode, bez plača. Dodir više nikome ne pripada. Daleka je kiša koja natapa naše kosti, daleko je sunce koje pali naše duše, daleka je zemlja koja je u našem telu, kao mnogo dahova koji bivaju upijeni u dah, kao mnogo glasova koje doziva glas – kao mnogo boja koje se tope u boji, kao ja na tebi sa svim plamenom ludila. Kao nas dvoje zajedno, sa svom težinom vremena jedno bez drugog, kao izduživanje horizonta koji se okreće naopako u našim očima da bismo ostali stranci. ARGH 2021. Pesme odabrao Arijan Leka. Urednik izdanja Ana Marija Grbić. Pesme preveo Igor Stanojević. Čita Boris Milanović. Glasovi preko ograde. Izbor iz albanske poezije. Zbirka nastala u okviru projekta Read Balkan. CIP. Katalogizacija u publikaciji. Narodna biblioteka Srbije, Beograd. ISBN 2021 978 povlaka 86 povlaka 902 194 povlaka 7 povlaka 6 Kobis SR ID 5508 2249